mogli bi krenuti za početak sa samo predstavljanjem e, ovdje naših gosti, odnosno njihovih organizacija iz koje dolaze. E, gospođa Danica Benkek, udruga za zaštitu okolišta ili UZO. Možete ukratko samo znači, pa predstaviti i malo o vaše aktivnosti. Pa ja bih počela od tog da je e, Udruga za zaštitu okoliša Karlovac osnovana 22.3.1996. godine na Svjetski dan zaštite voda ovako malo simbolično, Karlovac i voda poznata teorija i praksa i na taj dan smo se i osnovali i od tada kontinuirano djeluje. Isto tako mogu reći e, da u radu udruge je e, čisti volontarizam prisutan. Bili smo e, jako poletni i mladi i prpošni i aktivni tih godina u samom početku posebice 96. jer trebamo reći da je to neposredno nakon e, rata u ovom gradu i tad su naša prva jedna ovako akcija koja je bila jako masovna, jako prepoznatljiva, koja nas je i obilježila te godine je bilo čišćenje rijeke Korane, njenih obala koja je bila i devastirana i zapuštena nije se moglo doslovce ni doći do rijeke kad smo e, zapisivali na tu akciju 22.4. za dan planeta Zemlja je došlo 425 građana. To moram reći da je zaista bilo impozantno i zavidjeti u sudjelovanje e, ronilaca i svih karlovačkih ronilačkih klubova, vatrogasaca, specijalne policije, komunalnih tvrtki koji su nam uvijek partner u takvim akcijama i zajedničko jedno druženje i jedna prava akcija koja je dala rezultate. Kroz, e, udruga je dakle svoj, cijeli svoj rad bazirala na takovim akcijama koji su direktan doprinos poboljšanju svoga grada, ali i na druge stručne stvari kao edukacije, predavanja, okrugle stolove po svim pitanjima iz područja zaštite okoliša, jer ima i jedno brojno i stručno članstvo, ali isto tako i radno i, zainteresirano e, jedna velika udruzi za doprinos u ovom gradu. Ali kroz godine, moram i to reći, taj, ta ljubav i ta zakletva u, u očuvanje okoliša i svi smo za zaštitu okoliša je počela padati i tu se ipak vidjele različite amplitude, tako da smo sada do 2000, pa do 2007 ipak doživjeli da je i članstva manje i aktivnosti manje, to ćemo malo kasnije mhm. reći zašto je to tako, ali kažem imali smo jedne fantastične akcije, bilo ih je jako puno, kroz tih 11 godina djelovanja ove, ove posebne, ove terenske su bile e, nekako obilježje udruge za zaštitu okoliša. Valentina Mesarić, aktivistica Ekopana. E, pozdrav svim slušateljima. E, predstavljam ekološko društvo Pan Karlovac koje samostalno djeluje od 2002. godine. Prije toga je Ekopan bio sekcija Skuc braća Radića, prije toga je bila udruga Stribor, znači sad je samostalna udruga od 2002 evo već pet godina. E, bavi se edukacijom o ekologiji i održivom razvoju, promicanjem načela održivog razvoja te e, raznim kampanjama i akcijama u zaštiti okoliša. Mogla bi ukratko spomenuti najvažnije programe e, društva, to je naš servis zelenog telefona 062123456 na koji građani mogu prijaviti bilo kakve uočene probleme u okolišu, Zatim tu je naše izvane institucionalno obrazovanje u osnovnim i srednjim školama, te iz godine u godinu, ovisno o temi, projekti koji se dotiču razno vrsta otpada. Tako je prošle godine bio elektronički, pretpošle e, organski i tako dalje. Nas otpadom se bavi i više manje još nekoliko organizacija u, ovoj, u našem gradu i županiji. Milan Medić iz eh, Pika, pa vi ste imali neke veze sa, sa pokretanjem pa Karločani Pickup International uglavnom znaju kao udrugu koja provodi velike akcije e, na volonterskoj osnovi, kao što je Karločani za grad Parkova, na primjer, kroz koju smo u zadnje 3-4 godine preko 400 stabala zasadili ili ovaj, ovaj program udomljavanja životinja iz Karlovačkog Šinteraja. A što se tiče otpada, da, mi smo tu zajedno sa kolegama iz drugih ekoloških udruga potaknuli osnivanje savjeta građana za e, gospodarenje otpadom. Utoliko smo dali jedan svoj doprinos zajedno sa drugim udrugama e, promišljanju i osmišljavanju politike održivog gospodarenja otpadom u Karlovcu. Osim toga, PIKAP također koordinira evo već drugu ili treću godinu za redom i rad zelene mreže Karlovačke županije u koju su uključeno 13 udruga u ovom trenutku iz e, Karlovca i drugih dijelova županije. Također predvodimo i ovaj program e, kampanju za uvođenje mjera E, zaštite prirode i okoliša kod vojnih djelatnosti, a evo osobito mi je drago najaviti da zajedno sa ovdje dvije prisutne ekološke udruge, dakle Ekopanom i Uzom, od e, ove godine pokrećemo i kampanju promocije biogoriva u partnerstvu sa tvornicom Odibit iz e, Ozlja. O biogorivima ćemo sigurno pričati, a i svim ovim ostalim temama koje se sada koje si ti naveo, a i ovdje ostali gosti u tijekom sljedećih emisija kroz e, cijelu ovu godinu. Sad ćemo malo zasvirati pa ćemo se onda vratiti nazad na odaziv građanstva na akciji kako se građani mogu uključiti. courtyard. She sits her down. 吉他。 odaziv građanstva na akciju gospođe Benke, vi ste na početku počeli eh, govoriti koliko ste imali 96. godine odaziv eh, građana. i članova, a kakva je situacija danas? Pa rekla sam da, na to, te, te prve godine poslije rata su se stvarno ljudi masovno odazivali na te akcije, su htjeli i željeli vjerojatno s obzirom i na ratno djelovanja dati jedan veliki pečat i, i doprinos u čišćenju grada i uljepšanju svog grada. Danas moram reći da je ta volja i, ta želja splasnula velike i sad kad organiziramo takve jedne akcije, uglavnom dođu oni koji to stvarno žele i vole, dođu članovi udruge, dođu komunalne tvrtke, ali odaziv građana je jako, jako mali, tako da ću stvarno reći jednu akciju koja je trebala biti na ponos svim građanima i, to je bilo e, proljeto čišćenje i uređenje grada, e, gradine Dubovac gdje sam očekivala da će najviše građana doći iz gradske četvrti. Dugovac došlo ih je svega četiri pet. Začuđujuće, mislim došlo je nešto e, građana iz e, drugog dijela grada, ali tamo gdje se to događa najmanje. I uz svu veliku, e, velike aktivnosti najave akcije, značaja te akcije, komunalne tvrtke su došli i, i članovi udruge i nitko drugi. I ono što me posebno ovako malo smeta i, i nezadovoljna sam tim da građani ne prepoznaju te akcije kao da rade nešto za sebe, za sve nas. I očekuju da je to naša uloga i zadaća, pa počesto kažu da smo mi za to plaćeni. Meni se dogodilo da su građani, i to ne ono ne, ne educirani građani, građani koji znaju da to naprosto nije tako rekli, pa ona ima tvrtku. Pa ne može, građani dakle, nešto mi se čini da ni ne razumiju da nevladine udruge da to nisu tvrtke, da nas nitko ne plaće, da je to naša volja, želja i dragovoljni rad u slobodno vrijeme, subotom, nedjeljom, strašno puno rada, volonterski. I kad ih pozovemo da nam se priključe, da zajedno nešto napravimo, onda to ima vrlo mali odjek i zapravo drugi dio koji me smeta je dio kad se svi e, kunu i kažu mi smo svi srcem i dušom za zaštitu okoliša za ovaj grad. A kad im kažete dobro, popodne dođite u 6 sati pa ćemo zasukati rukavi, i nešto konkretno napraviti, ne dođe nitko jer ima tisuću izgovora i to ja to razumijem. Možda vlada jedna neimaština, nezadovoljstvo, jedna nekakva generalno jedno stanje u društvu koje se i odražava na ovo, ali da svako može dati jedan mali doprinos u tom volontiranju, sigurno je da može i da ili mi nismo dovoljno možda medijski zastupljeni i atraktivni, što također ne, ne, nije to sada kritika onima koji nas prate, jer moram reći da smo dobro praćeni, ali možda e, dnevne novine, tiskovine i vijesti su nekakve ono više popularne koje koga ubio, što se dogodilo crna kronika, nego li ovako neke pozitivne stvari promicati u društvu. Mene to strašno smeta da nema više takovih pozitivnih ideja, inicijativa, emisija, natpisa. To su jedno male, e, mali reci od dvije, tri rečenice, a nekakve afere koje ne zaslužuju uopće biti u medijima su naslovnice. Možda je to razlog, možda ta svijest ipak možda malo nekako trenutno u opadanju, nadam se da to neće biti zadugo. Na takve situacije i ovim drugim sferama i drugim oblicima nevladinih organizacija nije, nije samo kod ekoloških. Valentina, kako je, kako je tvoje mišljenje o svemu tome? Ja sam bio na, na jednoj onoj vašoj akciji, pa isto baš nije bio neki pretjerani odaziv. Doduše to nije bilo u Karlovcu, pa ovako, te akcije recimo čišćenja divljih odlagališta koje smo imali, to ću potvrditi riječi gospođe Benkek, jako je mali odaziv e, građanstva. No, e, imamo, i, pozitivnih primjera, no to su uvjetovani primjeri. E, recimo, u, mnogo naših akcija su sudjelovali učenici Srednje kemijsko-tehnološke škole. Ali, znači, to je u dogovoru sa njihovim profesorima, to je na... To je na unaprijed dogovoren termin. E, u tim slučajevima je jako malo, možda jedan do dva građana da su se pojavili sa strane. Primjer Tounja gdje smo bili na čišćenju, gdje si ti bio, mi smo došli na poziv lokalnog stanovništva e, i vraćali smo se tamo ponovno, drugi i treći puta gdje smo i e, lokalno stanovništvo koje nas zvalo smo ih htjeli izmotivirati da pozovu veći dio sela, znači da bude veći broj ljudi uključen da bi se ta akcija prije završila, no međutim opet postoje nekakvi e, pusti izgovori, znači to je odlagalište koje su oni učinili e, gdje se zagađuje potok i, njihova dolina, smeće koje su oni nanijeli i opet se stanovništvo nije uključilo u takvu akciju. Da tamo je bilo više aktivista iz Karlovca nego, nego iz e, Tako A znači akcije koje imamo mi onda sad planske radimo, vidjeli smo kakvo je stanje, mi onda radimo planske akcije znači u dogovoru sa učenicima, sa studentima, znači pozivamo da se organiziraju nekakvi, nekakvi razredi. Znači na taj način tako, i naši, Da, i naši volonteri. Znači, znači na taj način privući onako organizirati e, građanstvo, ako, se, ako ne ide kroz ove javne Tako je. isto također najavljamo u, u medijima, uh, no to su vrlo mali, kao što je gospođa Benkik rekla, mali, male, jedna rečenica koja možda nije zamjetna čitateljima E, naših lokalnih medija, pa ni ne obrate pažnju na to. Možda je greška što grad nije više isplakatiran, ne znam. Mislim da općenito vlada nekakva letargija e, i i siromaštvo gdje ljudi gledaju u nekom drugom smjeru gdje, gdje nema interesa činjenja općeg dobra za zajednicu i nije još sazrjela ta ideja. Keep a little cozy corner in your heart for me, sung by Miss Ada Jones, Edison Records.

Keep a little O samom organiziranju uopće e, u interesu građanstva, Milane, ti se već ono baviš jedno 15 i više godina sa ovom temom sigurno možeš nešto reći gdje su razlozi danas sve manjeg interesa ili veće nezainteresiranosti za aktivizam i za aktivno sudjelovanje e, građana? Pa mislim da je tu s jedne strane e, važno reći da ljudi nemaju naviku, dakle nema kulture sudjelovanja, nema poduzetničke kulture u toj socijalnoj sferi. Ljudi kod nas nisu navikli da kažu ok, ajmo se udružiti i riješit ćemo neki problem, ne znam, počistit ćemo si smeće u našem kvartu, posadit ćemo drvo ili ne znam, asfaltirat ćemo eh, stazicu do škole. Uvijek se kod nas očekuje da će to neka država, partija, ne znam ko će to riješiti, dakle postoji jedna negativna kultura eh, dakle nesudjelovanja, pasivnosti s jedne strane. S druge strane, Eh, udruge, ono što, što je vrlo bitno jeste da udruge potenciraju ono što se zove socijalno partnerstvo. Nije bitno da dođe 500 ljudi na neku akciju ako vi imate za socijalnog partnera dve ili tri javne tvrtke, ne znam, čistoću, zelenilo, koji će vam doći sa mehanizacijom, onda se to, to kompenzira. Dakle, onda bolje da dođe možda i manje ljudi, bolje organizirano putem udruge, eh, ali da jedan dio odrade partneri u zajednici. Mislim da je to dobro rješenje i Pickup radi druge partnerske organizacije organizacije upravo na taj način. Vi znadete da mi sve aktivnosti koje vodimo, vodimo isključivo u partnerstvu sa, sa javnim poduzećima, sa lokalnom samoupravom, sa partnerskim udrugama, gradskim četvrtima i to je jedini način da se stvari riješe u zajednici. A vi ste imali iskustva i s ovim, e, sa Šinterajom, e, dakle ono vaši su aktivisti radili tamo ono, aktivno, svakodnevno, e, u, onako u pomoći ovim životinjama koje su tamo bile zbrinute. Možeš malo o tome pričati. To su biti kako, ste došli do tih volontera, su se oni sami javili ili ste ih vi nekako na, ono, osobnim kontaktima našli? Taj i ostali projekti koje mi provodimo, ali baš taj je dobar primjer koliko dvoje, troje dobro organiziranih ljudi mogu obaviti kvalitetnu stvar. Dakle, mi smo od 2003. do prošle godine, dakle tri godine, aktivno pokušavali uspostaviti partnerstvo sa koncesionarom koji je radio tu, e, obavljao tu djelatnost i ne bi sad ulazio ono, uspješnost te, tog partnerstva i suradnje. Svi znamo iz novina da, da je ono, Karlovački šinteraj zatvoren zbog ono, katastrofalnih uvjeta tamo koji su bili ali ono što su naši volonteri uspjeli jeste da su uspjeli e, postići stopu udomljavanja od 80%. E, svih pristiglih životinja, što i nas iznenadilo. To je jedna prilično visoka stopa udomljavanja životinja i to je dobar primjer da dvoje, troje, eventualno četvoro dobro organiziranih volontera mogu e, puno toga napraviti. E, ono što je tu bitno jeste da su se svojim dobrovoljnim radom tu uključile brojne veterinarske ambulante koji su umjesto koncesionara koji je zato dobivao u međuvremenu novac, besplatno E, liječili, sterilizirali, pomagali tim životinjama. E, gomila građana, ne znam, ono, e, poduzeća, na primjer ovih trgovina, vidjeli su građani po cijelom gradu one naše košarice, ljudi su sami kupovali hranu, stavljali unutra, trgovine su još dodavale svoje čak neke organizacije, pa čak i političke stranke, osjećam se mladež HDZ-a recimo je u više navrata donijela neku hranu za pse i tako. Dakle, ljudi se uključuju i mislim da je to bitno da se ljudi uključuju organizirano. Možda mi nismo još kao, ne znam, u ovom anglosaksonskom kulturnom krugu na toj razini da ljudi pojedinačno dođu, ja čujem na radiju neka akcija pa dođem, ali dobro je da se onda organizirano putem svojih poduzeća, putem svojih, e, ne znam, pa čak i političkih stranaka, udruga, ono, organizirano dođu pomoć nekome. Kakva inicijativa od strane samih građana? Dakle, ovdje su građani, volonteri se sami javili, bili su ili privatno zainteresirani da to su članovi to su članovi naše organizacije njih troje četvoro koji su to sve organizirali a, njih, a na njih su se onda nadovezivali svi ovi socijalni partneri koji su pomagali Gospođo Benke, kakva je situacija u pa našim inicijativama? tako, možda bih ja zgodno rekla na ovo što je jedan dobar e, primjer i kako je javnost osjetljiva kad su u pitanju životinja. Sad ću reći jedan primjer koji će možda malo šokirati, kako je javnost neosjetljiva kad je u pitanju naše zdravlje, kad su u pitanju ljudi. Evo, primjer koji udruga, projekt koji provodi uspješno tri godine je borba i nastajanje u sprečavanju širenja ambrozije. Jedan projekt u kojem smo mi potpuno uspjeli i to e, zbog toga što ambroziju prije 3-4 godine malo tko je znao prepoznati kao jednu biljku koja stvara gobe mnogim građanima danas gotovo svakom četvrtom, petom stanovniku ovog grada ili ove zemlje ili regije e, zbog svoga kad procvjeta zbog peludi na koju su mnogi ljudi alergični. Krenuli smo u tu akciju potpomognuti donatorom, to je bila INA i jednim velikom voljom, ljubavlju svih članova udruge, jedna velika kampanja da je svatko skoro u svoju kuću dobio jednu brošuru kako ta biljka izgleda, prepoznati i osnovne e, probleme koje ona izaziva. Imali smo tri godine akcije u gradu na nivou županije po gradskim četvrtima. Odaziv je tu, mogu reći, bio komunalni tvrtki i svih ovih sudionika dobar, ali građana također malen. I što se tada dogodilo? Mi smo inicirali da grad Karlovac donese odluku za suzbijanje a, ovoga širenja donio je odluku. Isto tako smo bili inicijatori i donesen je zakon E, prema Saboru smo išli da se donese zakon o suzbijanju ambrozije koji je obvezan za cijelu državu i u tom smo uspjeli. Dakle, uspjeli smo u projektu, ali što se dogodilo s građanima? I tu je zeleni telefon koji je kolegica Valentina spomenula bio otvoren, da su oni e, dojavljivali parcele na kojima ima najviše zakoravljenih površina, na kojima smo mi htjeli ukazati kako to riješiti i to pa smo to evidentirali radi nas, da vidimo kako je stanje u našoj e, županiji. Ali se onda dogodilo da su građani zvali nakon tih naših akcija i rekli u mom dvorištu ima ambrozije, dođite pokositi. Pa to je strašno nešto, pa nismo mi kosti ambrozije, mi smo građani, a na tu akciju kad smo imali, pokazivali ambroziju, organizirali primjerice na Grabriku, je bila tako velika akcija, došla je samo jedna gospođa. Pa to je prestrašno i drugi dan ih deset zove, ali niste kod mog vrta pokosili. Evo jednog drugog primjera, dakle, možemo djelovati, kad je to nešto ovoga možda i medijski, ovo je bilo također medijski odlično popraćeno, pa i ljudi koji iz medija su znali ono isto tako govoriti gdje ima počistite. Mediji su odradili vrhunski kampanju nama u Ambrozi, a građani kad smo mi te akcije odrađivali su mislili oni imaju novce, oni su plaćeni da to rade i tu smo mi poslije ovoga doista uspjeli da su oni e, razumjeli da je to njihova zakonska obveza i da, da, da smo partneri u projektu evo kako može se zapravo e, jednim dobrim akcijama, jednim dobrim projektima napraviti nešto ko gdje će unijeti jedno nerazumijevanje. Da, da sad ovdje idemo biti na ovu sljedeću e, e, točku što sam ovdje uh, ovako pribilježio, znači suradnja sa lokalnim vlastima, sa medijima i, i općenito, znači vi ste na državnom nivou postigli već neki dakle, uspjehi. Puno, ne samo kroz taj projekt, nego i kroz druge projekte postigli zato i određena priznanja, nagrade, ne, neću se o tome hvaliti udrugu, a, i u gradu i s osnova e, države, ali e, kad su u pitanju e, gradske ili županijske vlasti kakav je odnos prema udrugama, barem ovim udrugama i zaštite okoliša možda tu mogu reći, da je e, kako kada. Primjerice projekt Eko stvaralaštvo koji udruga vodi 11 godina je projekt na koji se grad onako, budući je odobren od dva ministarstva, ministarstva školstva i ministarstva zaštite okoliša, jedinstveni u ovoj zemlji gdje su uključeni svi vrtići osnovne i srednje škole dakle prepoznatljiv, odličan program, sve ocjene tako ima i traje. I onda da bi te učenike nagradili, a nagrada je odlazak na jednodnevni izlet i da bi se on, i to edukativni izlet u jednu od destinacija nacionalnog parka zaštićenih dijelova prirode, grad za takove izlete i za te nagrade za najmlađe dodijeli 2 do 5 tisuća kuna. Mora reći da je to smiješno. Pa i ovaj normalan čovjek zna da im ne možete e, osigurati sendvič za to kamoli platiti putne troškove i ulaznice u nacionalni park plitvice kako su ekološke udruge i općenito ostale e, prepoznate općenito kao partneri u lokalnim vlastima, dakle gradskim, županijskim i na nacionalnom nivou? Pa ne znam, možemo se ograničiti na ovaj naš lokalnu, lokalnu razinu, grad i županija. E, tu su ono dva vrlo jednostavna mjerila, dakle količina novaca i količina suradnje. Dakle, negdje ne mora biti novac, može biti neki drugi oblik suradnje. Po tom pitanju vrlo jasno se vidi ako biste pogledali budžete ovih naših udruga koje sjede ovdje za stolom, da su recimo, barem u mojoj udruzi, ono, izdvajanja županije 0%, to znači ono, tolika otprilike i razina suradnje, nažalost, ne samo sa našom udrugom, nego i ja, ja nisam kao čovjek nadprosječno informiran o događanjima u civilnom sektoru, nisam e, nešto prezadovoljan, vidim da županija nema gotovo nikakvu ovaj, strategiju razvoja civilnog društva, ne prepoznajem nikakav oblik ono transparentne dodjele sredstava, ne prepoznajem, vrlo mi je drago ovo što je Vesna rekla da je nešto na županijskoj, jel tako, razini, ili je to bilo gradsko Vesna? županijsko. županijsko da je ovo počelo sa mladima možda to bude možda to bude nekakav e, ono ključ dakle nekakva vrata koja se počinje otvarati ali generalno županija nema nekakvu jasnu politiku i ne prepoznaje civilno društvo uopće kao partnera E, ja sam s druge strane e, onako umjereno zadovoljan, umjereno optimističan sa pomacima koje je grad Karlovac počeo e, pokazivati. Mislim da je taj proces krenuo još kod izrade ROP dokumenta Karlovačke županije, čiji je koordinator bio sadašnji gradonačelnik Karlovca. Ja sam s tim procesom izuzetno zadovoljan jer je gospodin Škrgatić još tada kada nije bio gradonačelnik Karlovca u samo strateško planiranje razvoja županije vrlo široko otvorio prostor za za uključenje udruga, ne samo udruga, naravno i poslovnog sektora i lokalnih samouprava i vrlo je znakovito da njegovim dolaskom ovaj, kasnije na mjesto gradonačelnika nešto se počelo dešavati. Ja znam da će to možda ovaj, izazvati prijepore u lokalnoj zajednici, neki se neće složiti, e, neki, neki će se složiti, ali ja vidim ono u zadnjih, ne znam, pol godine ili godinu dana, jedan ono blagi, lagani, lagani e, pomak E, što je vidljiv, e, barem ja gledam na udrug, e, s udrugama zelene mreže ono i grad Karlovac nešto ono sramežljivo malo veća sredstva izdvaja, da se razumije, to uopće nisu dovoljna sredstva, to su ono u budžetima udruga možda par posto još uvijek iznosi, ali taj problem vam je prisutan i, na području cijele države, jer 70% svih sredstava koje koje troše udruge građana na na, e, na aktivnosti u Hrvatskoj dolazi iz stranih izvora, što je apsolutno nedopustivo. Nije moguće da nam stranci financiraju sve te akcije o kojima mi govorimo i da se lokalne vlasti, županijske vlasti i ministarstva prave ono, eto, to je tako samo po sebi dovoljno, taj novac pada s neba. S druge strane, mi smo s gradom Karlovcom postigli dogovor oko primjene e, ovih načela održivog razvoja. Karlovac se time uključio a, vjerovatno jedan od prvih deset, možda čak jedan od prvih pet, ali recimo jedan vrlo malobrojni gradovi u Hrvatskoj su uopće počeli sa primjenom lokalne agende 21 i, i strategije održivog razvoja i ono kada bih danas mogao ocjenjivati unazad godinu dana mogli bi reći ono solidna dvojka, ako ne i minus trojka. Dakle, ono grad Karlovac u odnosu na prethodna razdoblja, na prethodnih 10, 15 ili više godina je počeo pokazivati neke znakove sustavnog prepoznavanja partnerstva u udrugama civilnog društva. Valentina, kako vi Imate vi kako suradnje sa lokalnim vlastima? Koga ste vi prepoznati? Ili vi više ovako funkcionirate e, kroz e, škole, što se malo počne? Da, ja, jako malo suradnje u biti sa lokalnim, lokalnim vlastima. mi većinom surađujemo sa osnovnim i srednjim školama, najviše sa srednjim, dok ste stručne dijelove. A, vezano uz otpad, to znači sa poduzećima, sa gradskim poduzećima, ali sa vlastima jako slabo. Nemam baš, baš iskustva. Eko stvarala što sam već rekla, to je ono e, kapu more koju mi dobijemo za taj projekt od e, gradske uprave, no za ostalo se moramo snaći, bilo od članarine ili, ili od drugih donatora. A što se županije tiče, to moram reći da također nešto na kapaljku se dogodi za određene projekte, ali je to toliko malo da to jednostavno e, ne može pokriti niti jedan odlazak na teren, a kamoli nešto, nešto da bi se moglo napraviti. Ja to <clears throat> gledam e, ovako, da oni u svojem e, budžetu imaju za rad e, udruga određena sredstva i javi se na natječaj jako puno udruga i onda idu samo svima podijeliti mrvice da bi sve zadovoljili. to je ono nekako po ključu, ono od ranije raspodjela po ključu, a ne možda po projektima i onda dobiju udruge koje se financiraju stvarno koje su i na proračunu. A to samo znači da nema kriterija Tako kod sredstava. dobro je financirati jedan dobar projekt sa, sa jednim većim iznosom, ako znate da je taj projekt bitan za grad, bitan za županiju, bitan za zajednicu i da ćete tu polučiti dobre rezultate. Ništa ne znači svima dati po 2000 kuna. Niko ne može napraviti ništa. I nisam zagovornik toga. Sad neko, ako kandidiramo e, primjerice nacionalna zaklada, ima jedan drugčiji projekt, e, drugčiji kriterij. Tako je. Ako imate pet dobrih projekata, dobit ćete za svih pet novce, bez obzira što je to jedna te ista udruga. A ovdje, nije. Ovdje, spada da se ide na Tako, je, tako, je, tako je. Prema tome treba se svaku svesti u nekakve okvire. Neće niko ni kandidira deset projekata bezveznih po 2-3 tisuće kuna s tim ne može ništa napraviti jer sve to košta, sigurno da košta da su troškovi oko toga u sav taj veliki trud, rad, volju i želju i volonterizam koji sam ja navela. Ali da bi trebalo u lokalnoj zajednici imati više razumijevanja za konkretne projekte, to sigurno da. Pa i nekakvu e, pomoć bilo da, i kako je važno da se e, lokalna vlast uključi u takve projekte, ne samo financijski. I, jako je važno da sudjeluju u tim našim akcijama i u tim projektima. Jer e, bilo je vremena, ja to moram reći, možda ću malo, Milan je tu malo hvalospjeve iznosio, reći nešto oštrije, a to je da su udruge dočekivane kao neprijatelji. Da su oni rekli, pa mi se, nećemo zaboraviti rečenicu, evo Vesna će to i reći, kad se jednom udruge uvale u prostor, ko će njih izbaciti van? Pa to je rečenica koju će stalno pamtiti. Pa zar to znači da, su udruge ne surađuju, ne doprinose? Što to znači? Kad jednom dobiju prostor, ko će ih izbaciti van? Ili ko će ih ugasiti? Pa kako smo mi to društvo ako imamo takvu izjavu? Da ne govorim da bi sustavno trebalo riješiti za zelenu mrežu jedan prostor. Mm jedan normalan, pošteni gradski prostor dobiti na korištenje nešto što stalno navodim poput zajednice tehničke kulture što bi smanjilo troškove i telefona i opremanja i svega ostalog gdje bi imali normalno radno vrijeme, dežursa, gdje bi građani mogli doći, pokontaktirati, uključiti se, tad bi mi imali i veće djelovanje. Ovako mi svako e, radi u nekakvim neuvjetnim prostorima, nemamo prostore bolje rečeno, dobrom voljom stečene nekakve prostore i radimo doma. Pa to sigurno nije u redu da, se grad tako prema jednom e, sektoru kao što su nevladine udruge koje pokrivaju zaštitu okoliša, jer od njima je danas riječ, tako odnosi. E, ok, ovo sad smo pri kraju emisije, a vi ste ovdje odlično ovo započeli, dakle, ovo zatvaranje emisije, dakle, kako se uopće građani mogu uključiti, gdje, dakle, ono sad možete vi sami pozvati umjesto mene, gdje objasniti kako, kako zainteresirani mogu doći do vas, dakle, do udruge za zaštitu okolišta, do e- ekopana i do e, pikapa. Pa evo za udrugu za zaštitu okoliša mogu pogledati našu web stranicu gdje su i mi kontakti e, uzo.hr ili doći u Križanićevu 11 gdje mi imamo dobrom voljom predstojnika ureda dodijeljen prostor na korištenje evo, zato sam to rekla dobrom voljom, ali to nije trajno jedno rješenje za jednu ozbiljnu udrugu, taj prostor u Križanićevo 11 može se doći ponedeljkom poslije podne, te, te prostorije su otvorene, uvijek će neko doći ili nazvati i evo i ponovo iz usluge, jer tu, tu mogu reći da je uprava i to državna, ured državne uprave na toliko pokazuje jednu volju i razumijevanje, pa pomaže ovu udrugu da je dao da se može i nazvati na taj telefon 615 922 i kontaktirati ovoga udrugu, dobiti informacije o udruzi, učlaniti se, dobiti program, statut i sve ostalo. A vi imate sad neke aktivnosti u koje bi se konkretno, za koje vam konkretno trebaju volonteri? I tekako, jedan, jedna od tih većih aktivnosti koje smo već spomenuli, koje sve tri udruge provodimo je promocija i korištenje e, biogoriva u Karlovačkoj županiji što će biti jedan veliki projekt koji financira nacionalna zaklada, tu sigurno sudjelovanje javnosti tekako važno. Na tome ćemo napraviti Tako je, posebnu emisiju. Zatim kad bude e, sadnja arboretuma uz gimnaziju i uređenje pa uključenje od, građana, da se taj park i taj dio zeleni uredi do same škole i zatim niz akcija koje se planiraju na proljeće ove, ove veće radne koji su direktan doprinos gradu. Valentina, kako se vama mogu građani priključiti? Pa kod nas e, građani mogu doći e, u naš ured svakim radnim danom od 10 do 15 sati. Moram napomenuti da e, Ekološko društvo PAN također ima i otvorenu ekološku knjižnicu gdje pozivamo da se ljudi učlane i da koriste naše knjižne, stručne časopise, knjižnu građu, stručne časopise i DVD-ove. E, trebamo volontera za rad na zelenom telefonu, trebamo volontera za akcije čišćenje, svaka od naših akcija je najavljivana, e, znači možete doći svaki dan ili nazvat na broj telefona 614063, dođite u prostorije našeg društva, mi se nalazimo u centru e, za mlade na Gazi, znači dijelimo prostor zajedno sa pikapom i sa domaćima. Evo to je dakle taj primjer e, koji je još uvijek neriješen. dakle udruge nemaju prostor za radi. mi smo također sa Ekopanom e, podstanari, to jest su korisnici prostora na Gazi, Struga 1, dakle e, udruga domaći nam velikodušno izlazi u susret. Broj telefona na koji ljudi mogu kontaktirati pickup je 617223 ili pogledati informacije na www.pca5.hr. Evo, ja bih samo još htio pozvati slušatelje e, da je otvoren e, e-mail emisije sektor 3 domaći HR, e, pa onda znači sve svoje ovako primjedbe mogu poslati pohvale, pokude na taj mail. Mogu se telefonom direktno javiti u udrugu domaći 600996, pa eto, vjerujem da ćemo se čuti, pisati i slušati u idućim emisijama. To je bilo sve za danas. Hvala.